Dabas Tēvs, paldies Tev par Mārts, kungs, paldies Tev, ka šodien viņš uh, ir uh, saņēmis, es ticu, visu drosmi un visu, kungs, ko Tu esi Devs, Tēvs, lai būtu šeit. Un, kungs, es lūdzu Tēvs arī, ka Tu dod viņam tos vārdus un, un, un uh, ka tie nāk no viņa sirds. Un, kungs, ka viņš nenoklusē nevienu, kungs, nevienu no tā, ko Tu vēlies pateikt. Dabas Tēvs, mēs arī lūdzam, kungs, ka Tu dod to spēku un to pārliecību, uh, to mieru, kungs, ko tikai Tu vari dot, lai Dievs dalītos un uh, visu pateikt. Tēvs lieto, kungs, savam godam, lai tiešām Tavs svētais gars viņu, eh, caur viņu un viņā runā uz mums ikvienu arī šodien. Tēvs, lai Tev, Tev, Tev viss ir tīkams, kungs, Jēzus vārdā, Jēzus vārdā, Tēvs, jā. Amen. Viens mācītājs teica, ka tas, ko mēs darām, tas liecina par to, nu, kas mums ir svarīgi, kas nav svarīgi. Ja mēs sakam, Dievs mums ir svarīgs, bet mēs ar viņu nepodam laiku nemaz, nu, tad ir jautājums, vai tiešām Dievs ir svarīgs. Tā kā malečka jūs šodien atnācāt uz dievkalpojumu un uh, slavējām Dievu, dzirdēsim arī vārdu kaut kādu. Un, uh, jā, maleča. Tā, uh, nosaukums varētu būt uh, jauns līmenis, cits līmenis. Ja? Uh, tad, uh, un uh, rakstvieta, kas uh, šī tēma no rakstvietas nākas, kas man uzrunāja kādu laiciņu atpakaļ, uh, par eh, Korneliju, tāds dievbijīgs vīrs Bībelē ir. Tas ir rakstīts eh, apstuļu darbi desmitā nodaļa. Jā, apstuļu darbi desmitā nodaļa. Un uh, es nolasīšu tos svarīgos, nu, kas, kas tur ir diezgan gara nodaļa, lai mēs uh, nepazustu. Es izlasīšu tās rakstvietas un, lai saprastu kontekstu, pastāstīšu saviem vārdiem sākt no pirmās, eh, pirmā panta. Cēzarijā bija kāds vīrs vārdā Kornelijs, virsnieks tā sauktajā Itāļu rotā, ticīgs un dievbīgs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza Dievu. Tā ap devīto dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dievu eņģeli. Ienākam pie viņa un uz viņu sakām, Kornēlī. To redzēdams viņš pārbijās un sacīja, kas ir kungs? Bet tas viņam atbildēja: Dievs ir pieminējis tavas lūgšanas un dāvanas. Tagad nosūti vīrus uz Jopi un attaicini Sīmani, kam pievārds Pēters. Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam ir nams jūrmalā. Eh, kad eņģelis, kas ar viņu runāja, bija aizgājis, viņš atsauca divu vergus un kādu dievbijīgu kareivi no tiem, kas pastāvīgi bija pie viņa, un, un tiem visu izstāstījis, sūtīja uz Jopi. Tad uh, paralēli Dievs mums parāda, kas notiek ar Pēteru tajā laikā. Pēters uh, grib ēst, bet viņš tik un tā aiziet lūgt Dievu, un uh, Dievs viņam uh, trīs reizes uzrunā, viss, ko es esmu svētījis, tas ir svēts, baudi, kauju un ēd. Uh, un, uh, un pēc tam, pēc tam, kad uh, šī parādība, uh, šis redzējums, ko Dievs parāda Pēterim, pazūda, uh, Eh, pie viņa atnāk šie Kornelija sūtītie vīri. Uh, jā, un tad uh, tie vīri paliek pie Kornelija pa nakti, un viņi nākamajā dienā dodas pie Kornelija atpakaļ. Un tad Kornelijs viņus sagaida un 24. pāns līdz 27. Otrā dienā viņi nonāca Cezarejā. Kornelijs aicināja savus radniekus un tuvākos draugus, viņus jau gaidīja. Pēterim ieejot, Kornelijs viņam nāca pretim un godināja viņu, uh, godināja viņu, mezdamies pie viņa kājām. Bet Pēters viņu piecēla sacīdams, celies, arī es esmu tikai cilvēks. Un ar, uh, un ar to sarunādamies viņš iegāja iekšā un redzēja daudz sapulcējušos. Um, tad Kornelijs pastāsta, kāpēc viņš aicināja viņu, jo Pēters jautā, kāpēc tu sauc pēc manis. Tad Pēters sāk stāstīt evaņģēlīju vēsti. Un uh, 44. pantā Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdz, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem. Jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājumu un Dievu teicam. Tad Pēters atbildēja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaudzu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs. Tas tā, lai mēs visi tā zinātu. Tagad par katru no tā, nu, kas man uzrunāja eh, vietām tā kā atsevišķi, par to pirmo, eh, kad eh, par Kornēliju. Tātad Kornēlijs bija dievbīgs vīrs ar visu savu namu. Viņš daudz lūdza Dievu un darīja labus darbus. Tad uh, es palīšos pārdomām, kas šo to, pir, to pirmo rinkopiņu lasot bija. Tad, uh, mēs, mēs no šīs stāsta Dievs mums nepastāsta, cik ilgi Dievs lū, uh, eh, Kornēlijs lūdz Dievu, par ko viņš lūdz Dievu, bet skaidrs, ka viņš bija dievbīgs vīrs, Un uh, par to liecināja arī viņa darbi. Ne tikai, viņš ne tikai lūdza, bet arī darīja labas lietas sev apkārt. Uh, Um, Tātad, uh, un šeit mēs arī redzam no šidā, uh, šī te, ja, ka Dievs, uh, Kornelijs, mēs nezinām, cik ilgi viņš lūdza, bet Dievs viņu dzirdēja. Un uh, Dievs, Dievam Kornelijs bija svarīgs. Dievs atsūtīja savu eņģeli. Uh, cik no mums esam satikuši eņģeli un tā sabīstamies, ka Kornelijs, kas ir kungs? <laughs> Es, ne, es neesmu personīgi, ja? bet Dievam Kornelijs, Kornelijs bija svarīgs. Viņš aizsūtīja pat savu eņģeli un, saka, un tas eņģelis saka, Dievs ir pieminējis tavas lūkšanas un dāvanas. Cik interesanti, Dievs nesaka, ne, nu, kas, kādu konkrētu lūkšanu, ja tu lūdz par to, par to, tagad tev būs atbildēts, bet Dievs pasaka, Dievs ir pieminējis tavas lūkšanas un dāvanas, un tagad dari to un to un to, un, un Kornelijs paklausa. Tātad uh, Dievs zina, kas mums ir vajadzīgs. Uh, un interesanti, kad, uh, kad uh, Dievs šeit arī nepasaka, uh, tad, kad tu aizsūtīsi tur uh, pēc Pētera, pēc Pēters tev darīs to un to un to. Dievs pasaka tieši tik, cik vajag. Un, un Kornelijs nemaz nedomājot, kas arī apliecina tam, ka viņš tic Dievam, viņš nedomāja, tu izdara, paklaus. Ja? Uh, tā. Kas vēl ir interesanti? Ja mēs lasām tālāk, tad Kornelijs ir pirma, pirmais no pagāniem, ko Dievs, ko Dievs, eh, kam Dievs pasludina evaņģēliju. Tātad eh, arī mūsu dzīvēs, ja, kad, kad mēs staigām ar Dievu, tad mēs, Dievs noteikti kaut ko darīs unikāli caur katru no mums. Mēs katrs esam unikāls loceklis viņa ķermenī, ja. Mēs katrs esam, mums katram jābūt kā dzīvam akmenim draudzē, uh, Mēs katrs esam īpaši, mēs nedrīkstam salīdzināties ar citiem. Un, eh, un, un, un, un šeit arī Korn, ar Korneliju sākās pilnīgi citādāks skatījums, pat mācekļi. 11. nodaļā Pāvils saka, oh, tagad es atceros, Jēzus teica, jā, taču pagāniem arī Dievs, nu, es pēc tam nolasīsim precīzāk, bet viņš saprat, jā, ka ne tikai Izrēlam, jā, nu, Dievu izredzētai tautai, bet arī pagāniem. Tātad eh, Caur Korneliju sākās liels pārvērtības kristīgajā pasaulē. Mm, un arī, jā, tā. Uh, interesanti, kad uh, par sadaļu Pēteris, kad, kad Dievs, interesanti arī tas, kad uh, Dievs dara visu pareizā laikā un vislabākajā laikā. Ja uh, Kornē, Kornēlijs tika uzrunāts tieši tad, kad Pēters saņēma šo te atklāsmu, kad viss ir svēts, ko Dievs ir svētījis. Dievs uh, Pēters netika sūtīts ātrāk. Viņam arī bija jāsaņem atklāsme, lai Kornelijs tiktu svētīts, lai pagāniem tiktu pasludināts evaņģēlis, lai pagāni dzīvotu citā līmenī, svētā gara līmenī. Ja? Tas arī ir interesanti. Un vēl interesanti, kad, kad, eh, kad Dievs Pēterim saka trīs reizes to. Mēs zinām stāstu par Pēteru, kur Pēters trīs reizes Jēzu aizliedza. Eh, tāpat arī mm, trīs reizes, kas vēl bija trīs reizes Pēterim? jā, vai viņš viņu mīl arī trīs reizes. Tas nozīmē, ka Pēters bija savdabīgs. Ja? Katrs no mums varam būt savdabīgs, bet Dievs mūs var lietot. Dievs mūs ir radījis, Dievs zina, kā uz mums runāt tā, ka mēs paklausam. Ja? Tas arī iedrošinājums par Pēteri. Tad uh, uh, sadaļa par, uh, kad, uh, kur Kornelijs uh, zina, ka nāks ja, Pēteris, uh, Un tas parāda arī Kornelijas sirdi. Viņš saicina visus savus tūniekus, radiniekus, visus saicina, ko viņi var tajā namā. Ja? Un eh, man, man liek domāt, ka Kornelijas visticamāk bija lūdzis Dievu par viņiem. Jo, nu, kad, kad, kad, kad zinām, ka Dievs atbildējis man lūkšanu, ja? Diev, tur eh, eņģels saka, Dievs ir pieminējis tavs lūkšanas un dāvans. <gasps> Es taču lūdzu par to, to, to, to, to. Nu, tā, tas, tas ir mans skatījums. Ja? Nezinu, tā man liekas, ka Kornelijs zināja, viņam bija plāns, kā rīkoties, ja Dievs darbojas. Ja? Viņš aicināja. Un tas arī, kad, kad, eh, kad mēs, mums arī, tāpat kā Kornelijs bija par svētību tiem cilvēkiem, ko viņš tur saicināja, arī mēs esam par svētību tiem, kas mums ir apkārt. Un šeit ir arī tas, ka te mēs esam, mēs esam uh, es, es vēlāk pastāstīšu, ko Dievs palīdzēja saprast par debesu valstību, bet tur, kur mēs esam, tur, tur ir debesu valstība. Un tā debesu valstība ir tik, tik apkārt mums, cik mēs esam spoži Dieva gaismā, vai cik mēs esam sāļi, ja, kā Dievs saka. Viņi var būt tā, viņi var būt tieši tur, kur mēs stāvam, viņi var būt mūsu sirdīs tikai, ja. Tātad, eh, caur Kornēlī tika sveitīti arī viņa tie, par kuriem viņam sirds deg cilvēki, tie visdārgākie. Ja. Un, eh, un viņš saka, Pēterim, tagad mēs stāvam visi, tavā, eh, tagad mēs visi stāvam Dievu priekšā, lai uzklausītu visu, ko tas kungs tev ir pavēlējis. <laughs> Interesanti, ka nav pierakstīts, ko Pēters domāja. Vienkārši par to, ka mums arī var būt tā, ka Dievs mums kaut kur aicina, un mēs, mums, hm, ko, caur mani, <laughs> ko? Bet Pēters visticamāk balstījās uz evaņģēlija rakstvieta, uh, kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tādā pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Ja? Tad uh, vēl viena lieta par šo runāšanu, uh, kad Dievs uzrunā, ja? uh, eh, lai kāds arī būtu mūsu līmenis, Kornēlijs, ja? vēl nav kristietis. Viņš ir dievbīgs vīrs, viņš vēl dzīvo pēc bauslības, bet viņš vēl nav kristietis um, tāpat uh, Pēteris, jā, ir svētā gar pilns saņēmis, svētā gar kristības, bet viņus, uh, viņus um, Dievs uzrunā, Dievs uz kaut ko aicina, tāpat arī mēs, jebku, jautājums nav tāpat kā motociklisti, jā, nav jautājums, uh, vai kritīs, skaidrs, ka kritīs, jautājums ir, kad kritīs, tāpēc uh, viņiem vajag tos tērps, ja biezos vasarā ādas un vēl nesko, tāpat arī mums, mums jābūt gataviem, uh, jebkurā brīdī noteikti Dievs runās, mums, ja mēs esam dievbīgi cilvēki, Dievs runās, Dievs kaut kur liks mums iet ārpus mūsu komforta, liks mums darīt tādas nesaprotams lietas, bet, bet eh, tad, kad mēs saprotam, ka tas ir Dievs, ja, ja tas saskan ar Dievu vārdu, ja tas, eh, tad, tad mums vienkārši jārīkojas, ja, un, eh, un, un, un rezultāts mūs pārsteigs. Jo, piemēram, Kornēlijs, viņš nemaz nevarēja iedomāties, viņš nebija dzirdējis par evaņģēli, viņš, ne, ne, viņš zināja Jēzus, varbūt pravietis, varbūt vēl kaut kas, viņš nebija dzirdējis šo stāstu. Un, un tad, uh, Un, un tad tas nākamais ja, punkts, e, Pēters stāsta evaņģēlī. Kāpēc viņš stāsta evaņģēlī? Jo tur bija cilvēki, kas to nebija dzirdējuši. Gaužām vienkārši es pārliecināts. Un, uh, jā, un, un, un evaņģēlī vēsts, ja mēs tur palasam mājās, varam palasīt, e, nebija nekas sarežģīts. Vienkārši Pēters teica, kas notika, kā Dievs mir par mums augšām cēlās. Un kamēr Pēters vēl runāja, 44. Ja, man patīk Pēterim, vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdz izbijās, ka svētā gara dāvana bija izliet arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja, mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēters atbildēja, kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs – vienkārši arī notiek svētā gara kristības. Pēters pats ir izbrīnīts, viss, kas līdz dievbīgie vīri, izbrīnīti. Bet Dievs dara brīnums un, un Dievs... Uh, Un, un šis, šis ir tas, kas, eh, tas, ko Dievs, es domāju, es simtprocentīgi varu apgalvot, ka tas ir tas, ko Dievs grib mūsu dzīvēs. Mēs ticam Jēzum, ka mums ir bijuši ūdens kristības un ka mums ir bijuši svētā gara kristības. Uh, Un, eh, un iedrošinājums ir tas, ka, eh, ja, ja jums ir jautājums par jebkuru no šiem punktiem, vai, nu labi, ja, ja jums ir jautājums, kas ir ūdens kristības vai kas ir svētā gara kristības, iedrošinājums ir vienkārši esiet dievbīgi, Dievs jums īstajā laikā atklās, Dievs jums īstajā laikā uzrunās, un, bet arī kā šeit, ja ūdens kristības, kas liedz pieņemt, nekas, ja jūs, ja jūs eh, neesat pieņēmuši, tas ir labi, to vajag. Uh, kaut vai šodien pat, ja, kristamies. Uh, Ja? Uh, <laughs> jā, es vienkārši, es vienkārši gribēju piebilst to, ka mēs citreiz mums, mēs gribam, ka orķestra spēlē, un mēs ejam baseinā un baltos tērpos, bet Bībelē mēs lasām uh, šeit, ja, vienkārši atnāca, neviens nebija gatavs, neviens nezināja, ko runās. Hops, jā, jā Kristās, ko? Nu, jā, kristamies tāpat arī cietumā, ja, kad uh, nokrit varš un tas gribēja, apsargs gribēja pašnāvību uztaisīt un teica, stop, nedari. Aizgāja pie, tas bija Pēters, man liekas arī, vai ne, jo viss draudz, nē, tas nebija tas bija. Bet Pēters tas bija, nevis Pāvils. Es kas, kas zina precijā. Bet labi, vienmēr sakot, Dieva vīrs tika ārā no cietuma, aizgāja pie, pie, pie, pie apsarga, kurš nebija ticīgs, un uzreiz nokristīja viņu un viņa nām arī naktī. Aizgāja naktī, pamodināja, viss nokristīja. Tā ka, jā, tas ir vajadzīgs, un, un šis ir tas jaunais līmenis, jā. Un, uh, un par to... Un par to debesu valstību šorīt arī lūd, vienkārši nu, tā rakstvieta, man patīk, uh, kur Jēzus saka Jāņa evaņģēlī 3, 5, sašķiršu. Tā, Jāņa evaņģēlijas 3.5. Um, Jēzus atbildēja, paties, paties, es tev saku, ja kāds neatzīmst ūdenī, garā, ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Un, uh, un pēc tam Un pēc tam Jēzus arī runā par to, ka tie, kas tic uz viņu, tie dzīvos mūžīgi. Tātad, lai, tātad, lai dzīvot Dieva valstībā, mums nav jānomirst. Jo, jo man likās kādreiz, ka Dieva valstība ir kaut kur virs uh, mākoņiem, un tad tur, ja, ka nomirst, uzlaižās augšā, nu, jo Jēzus laidās augšā, ja. Man tāds priekšstats. Un tad uh, man likās, ka jānomirst, bet nē, tā nav. Mēs arī šeit virs zemes uh, dzīvojot uh, varam un vajag mums dzīvot Dieva valstībā. Bet tad man bija jautājums, Bet kā tas ir, uh, kur man palika tā lapiņa, jo evaņģēlijā uh, Lūkas uh, 21, uh, tur Jēzus, Jēzum prasa, pa, nu, tur lēpni jārāda templi, un tad uh, Jēzus saka, nu nē, nē, šitie neviens, ne, neviens akmens uz akmeni nepaliks, tad tiks nopostīts. Un viņam prasa, kad tas notiks. Un tad uh, tās nodaļas, 21. nodaļas beigās, uh, 31. Uh, 31. Jēzus saka, tāpat redzot, nu, Jēzus saka par pēdējiem laikiem stāst, ja? un tad beigās viņš saka, tāpat redzot visu šo no, notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tad man likās, kā tas var būt? Tad pēdējā, pēdējos laikos, ka viss tur viss slikti notiek un Jēzus otrā atnākšana, tad ir Dieva valstība. Un kā Jēzus saka, trešajā nodaļā viņš saka, tie, kas ir, tie, kam ir ūdens kristības un e, kristības garā, tie ir Dieva valstībā. Nu, kāds ir iespējams? Nu, tas pirmais saka, jebkurā brīdī, tas otrs saka, kad tad. Un šorī, e, šorīt no rīta, e, tā sap, nu, ko es sapratu, Dievs, es ticu, ka atklāja, kad vienkārši uh, Tad, kad mēs dzīvojam, Dieva valstība ir tur, kur ir viņa bērni. Tur, kur es esmu, un tur, tur ir tik cik, eh, tik, cik es esmu dedzīgs par Dievu, tik lielā rādījusā man ir Dieva valstība. Tik lielu rādījus es iespaidoju, tur valda Dievs. Piemēram, ja, eh, ja mēs runājam par karaļu drošsirdu valstību, ja, nu, karaļu, nu, karaļvalsts, ja, tad skaidrs, tā ir vieta ar robežām, Un tur tas karalis drošsirdis eh, valda, ja? tur viņš nosaka, kā notiek lietas. Ja kāds nepakļaujās viņa likumiem, iemet cietumā vēl kaut ko vēl. Tāpat ir arī ar Dievu valstību. Dievu valstība tāda, tā ir vieta, kur Dievs valda. Un pašreiz viņš ir debesīs, tur viņš simt punktu valda, bet šeit ir zemes, ļaunajā zemē, ir zeme ir ļauna, jo sātans sagrāba savā varā, atņēma Ādamam viņu, viņu varu, ja pār zemi izkrāpa. Un uh, mēs to zaudējām. Bet Dieva bērniem, tie, kas ir eh, svētā gara pilni, tie, kas ir pieņēmuši ūdens kristības, tie ir Dieva valstībā. Nu, mēs kaut arī esam ļaunā pasaulē, mēs esam Dieva valstībā. Un tur, kur mēs ejam, tur ir Dieva valstība. Vienkārši tas eh, man pašam ļoti palīdz, jo ta, tas, eh, tas palīdz apliecināt, nē, te ir Dieva valstība, es stāvu Dieva valstībā. Te nebūs bailēm, te nebūs slimībām, te nebūs valdīt tādām lietām, kas ir rakstīts, kas ir slikts Bībelē. Tā. Un um, tas par to Dievu valstību šķietamiem pretstatiem, bet beigās tomēr izrādās, ka Bībelē ir, nav, nav pretstati. <laughs> ir vienkārši mana muļķība. Nu tā. Mm. Tātad tas, šodien tas iedrošinājums ir, Dievs grib, ka mēs dzīvojam viņa valstībā, Kaut arī ļaunā pasaulē citādāk, daudz foršāk, superīgāk, nu, trūkst vārdi, ja, lai to aprakstītu, bet uh, ne slimības, nekas ne, neķers mūs, ja? Un uh, kam, jebkuram dievbīgam, jebkuram, kurš tic, jebkuram, jebkādā līmenī, viens ir bebīts garīgi, otrs jau ir piedzīvojumos, ja? tā kā pē, eh, Pāvilam, jebkuram, Dievs grib, ka mēs dzīvojam Dieva valstībā un, un tur arī uzturamies. Uh, Un, uh, un iedrošinājums ir tas, ka turpinām lūgt, turpinām, ja mums ir kaut kādi jautājumi, lūdzam Dievam, lūdzam, lūdzam, lūdzam. Ja, un Dievs atbildēs, ja vajadzēs, Dievs sūtīs eņģeli, ja vajadzēs, Dievs dos jaunu atklāsmu, saprašanu, jaunas taktikas, kā tā, lai debes valstība iet plašumā, kā lai vairāk cilvēku to iemanto. Un uh, tā. Mēs nu pat dzirdējām, ka Kornelijs paklausīja Dievam, un viņš... Uh, piedzīvoja, ka Dievs brīnišķīgi pagodinās pie viņa, pie viņa visas ģimenes, viņš viņu svētīja, un viņš nonāca jaunā līmenī. Un uh, vakar kā reiz arī domājot par dievkalpojumu, es izlasīju uh, pirmo Samuēlu uh, no 15. nodaļas un aicinu, ka mēs arī kopā varam atvērt ātri. Pirmā Samuēla 15. nodaļā, un tur mēs atrodam tāda lieta, kā Samuels runāja ar Saulu, un viņš viņu svaidīja par ķēniņu. Un šajā pašā nodaļā mēs lasām, ka Dievs saka Saulam, lai viņš stājas pretī amalek, amalekiešiem, ja nemaldos, un viņus iznīdē pilnībā, lai nekas no viņa nepaliek pāri. Jo viņi, kad viņi izgāja šī tauta Eģip, no Eģiptes ārā, viņi bija tie, kas stājās viņiem pretī, kas nelaid viņus cauri, un Dievs šajā brīdī saka, lai no viņiem nekā nepaliek pāri. Un šeit ir tas pats eh, jautājums Saulam, vai viņš paklausīs Dievam. Un mēs lasām, kad Sauls atstāja dzīvu Agagu, kas bija ķēniņš no šīs tautas, kur bija pilnībā jāiznīcina. Un viņš atstāja dzīvus lopus un viss, kas bija vērtīgs, lai pienestu, viņam, eh, lai pienestu Dievam kā patīkam upuri. Un mēs zinām, un, un kopā izlasīsim no 17. panta – Jā, 1. Samuela 15. nodaļas. Un Samuels sacīja, vai tas tā nav, ka tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļūvi par Izraēla cilšu galvu, un tad tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu pār Izraēlu. Un tad tas kungs tevi sūtīja ceļā un tev sacīja, ej un izdeldē tos grēciniekus, tos amalekiešus un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir izdeldēti. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēlēji? bet esi maldījies, laupīdams, un esi darījis to, kas ir ļauns tā kunga acīs. Tad Sauls sacīja Samuēlam, es esmu gan klausījis tā kunga balsī, un esmu arī gājis pa to ceļu, pa kur tas kungs man ir sūtījis, un es esmu atvedis agagu Amalekas uh, ķēniņu, bet Amalekiešus es esmu pilnīgi iznīcinājis. Bet tauta no uh, sal, salaupītā ir paņēmusi sīklopus un lielopus, kuri bija vislabākie starp izdeldējamajiem lai tos nestu Gilgalā kā kaujumu upurtam kungam, tavam dievam. Un Samuels sacīja, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujumiem upuriem nekā, nekā par paklausību? Tā kunga balsī. Redzi, paklausība ir labāka nekā upurs, un padevība ir labāka nekā auna tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās – Tādēļ, ka tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš. Tad Sauls sacīja Samuelam, es tiešām esmu grēkojis, jo es esmu pārkāps tā kunga pavēli un arī tavus vārdus. Patiesi es vairāk bijos karvīru un paklausīju viņu balsī. Bet tagad piedod man manus grēkus un griezies ar mani atpakaļ, ka es to kungu pielūgt. Bet Samuels sacīja Saulam, es negriezīšos kopā ar tevi, tāpēc, ka tu esi tā kunga vārdu atmetis, un tagad arī tas kungs ir atmetis tevi tevi atmetis. Un tu nevari vairs ilgāk būt ķēniņš pār Izraēlu. Kad Samuels pagriezās, lai iet projām, tad saules stipri satvēra viņa svārku stūri, un tas noplīza. Tad Samuels viņam sacīja, šodien tas kungs ir no tevis noplēsis Izraēla valsts ķēniņu varu, un to viņš ir devis kādam citam, kas ir labāks nekā tu. Un Izraēla Dievs nemelo un nenožēlo, jo viņš nav cilvēks, ka viņam būtu ko nožēlot. Arī šeit Ja viņš būtu paklausījis, viņš būtu saņēmis valstību, viņš, viņ, viņš būtu valdījis tajās robežās, tajā tautā, jo Dievs viņam to bija paredzējis. Bet viņš nepaklausīja. Un ļoti tā zīmīgi, ja, kad viņš ķer Samuēlu, viņš ķerās vēl pie cilvēka, viņš ķer, nē, vēl paliec, vēl aizlūdz, vēl nāc kopā ar mani. Viņš saka, nē, tu esi atmets Dievu. Un Dievs vienkārši redz, viņš arī citam ir sagatavojis to, ko viņš bija tev paredzējis. Un tas viss sākās ar nepaklausību. Līdzīgi kā Kornelijas, viņš paklausīja un iemantoja. Līdzīgi arī šeit saules viņš nepaklaus un no viņa tiek atrauc. Un arī mums ir jo, ļoti zīmīgi, ja šeit tie vārdi, bet ne, nepaklausība ir kā buršanas grēks un stūrgalvība ir līdzīga ēlku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Arī mēs mēdzam būt stūrgalvīgi, arī mēs mēdzam būt nepaklausīgi. Un šeit mums, mēs saņemam brīdinājumu. Tas nozīmē, ka ļausim runāt cilvēkiem uz mūsu dzīvēm arī. Tad, kad cilvēks, tad, kad dievbīgi cilvēki runā uz jums un brīdina un saka, tad tas nav tikai tāpēc, lai aizrādītu, lai kaut kas, lai viņi būtu tie, kas to saka, bet tā pārsvarā tas ir rūpes. Tā ir tā sirds, tā ir tā, es ticu arī Dieva sirds caur, caur tiem cilvēkiem, kas runā uz manu, uz tavu dzīvi. Neviens nevēlas, ka kaut kas tiktu jums atrauc, vai man tiktu atrauc. Un tāpēc jau mēs esam viens otram blakus, lai brīdinātu, lai teikt, lai pamācītu, lai pamudinātu, lai iedrošinātu. Un tad mēs, tad mēs kļūstam sturgalvīgi vai ietiepīgi. Nē, man to nevajag. Nē, es tomēr pats zinu labāk. Ienāk tāds paštaisnums un tu paliec ar viņu. Un iespējams tas ir tas brīdis, kad no tevs tiek atrauts tas, ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc, jā, lai Dievs palīdz, ka mēs esam paklausīgi, ka mēs neesam sturgalvīgi, jo atkal un atkal – Mēs varam runāt, mēs varam gribēt līdzēt, iet uz priekšu vai atbrīvoties no kaut kā. Cilvēks vienkārši paliek turpat. Viņš izvēlās palikt turpat. Tāpēc, lai Dievs palīdz, nepalīdz turgalvīgiem. Lai viņš palīdz mums būt paklausīgiem, nevis kā šeit rakstīts, ka nepaklausība ir kā bušanas grēks. Un sturgalvība ir, sturgalvība ir līdzīga alku kalpošanai. Jā. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vārdu, ko Tu runāji. Arī caur Mārcis, Tēvs, paldies Tev, kungs, ka uh, tā ir patiesība, Dievs, ka Tu esi gatavs un Tu vari lietot tik vienu no mums. Tēvs, paldies, ka mēs esam tik unikāli un tik neatkārtojam, kungs. Tu mūs esi katru ielīdz tajā vietā, t, t, tik vien atšķirīgās, Tēvs, un uh, tur var nākt šī Tava valstība. Kungs, tur var tā nākt ar spēku, kungs, tur nā, tā, tā var nākt, ka mēs pagodam Tavu vārdu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tavs svētais gars arī nāk pār mums un pārliecina mūs un dod spēku un drosmi iet tālāk, ticēt, liecināt, būt par lieciniekiem līdz pasaules galam, kungs. Paldies Tev, paldies debes Tēvs, ka Tu tāds, ka Tu tā arī esi viss paredzējis un sakārtojis. Paldies, Svētais Gars, ka Tu dod savus dāvans, ka Tu tās izdali tā, kā Tu tās vēlēs, lai Tavs vārds, kungs, Jēzus tiktu pagodināts. Un arī šodien mēs apliecinām, ka mēs vēlamies, kungs, ka mēs vēlamies pagodināt Tavu vārdu, ka mēs vēlamies, lai Tava valstība, kungs, nāk un ir ar mums vienmēr ka mēs, kungs, te, to, to izplatam, lai kur mēs arī iet, kā šī labā smarža, kungs, kas izplatās. Tās mēs to lūdzam, Jēzus vārdā, kungs. Dabas Tēvs palīdz arī, ka mēs neesam ne stūrgalvīgi, ne, ne tādi paštaisni, dabas Tēvs, ne nepaklausīgi. Kungs, mēs gribam būt Tev tīkam. Dievs, Tu mūs esi veidojis par, par traukiem godam. Kungs, un mēs gribam tāda arī būt. Tēvs, kungs izmeklē, Tu mūsu sirds. Palīdz Tēvs arī, ka mēs uh, savus prāts nenocietinām Dievs un, Un, un, kungs, nepieturamies pie lietām, kungs, kas mums ir jāatmet, kungs, kas ir liekas, debes tēvs. Kungs, bet palīdz izmeklēt. Iztīri tu mūsu prāts, mūsu sirds tēvs, ka mēs tuvojamies tev, kungs. Tēvs, un mēs arī, kungs, vēlamies šodien arī baudīt vakarēdien. Mēs, kungs, vēlamies, kungs, kā tu saki, baudīt no tavas miesas un tavām asinīm, Jēzu. Kungs, lai tiešām mums būtu daļa pie tevis, lai mums būtu daļa pie tevis. Kungs, palīdz mums izmeklēt savu sirds, Palīdz Tās, ka mēs nākam ticībā, kungs, pilnīgā paļāvībā uz Tev. Kungs, un ka šis ir tas brīdis, varbūt, ka mēs varam eh, Tavs nožēlot savus grēkus. Kungs, ka Tu var šķīstīt mūs no visas tās netaisnības, pilnīgi visiem grēkiem, kungs, gan mūsu domās, vārdos, darbos, kungs, visu, ko mēs apzināmies un arī tos, ko neapzināmies, kungs, es lūdzu žēlīgs Tās. Palīdz, kungs, ka šis ir tas brīdis, kad mēs izmeklējam un, kungs, varam droši nākt un baudīt, kungs, Debes Tēvs. Jā. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tappa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manā asinīs, to dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat? Pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķera, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sev pārbaudi, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir tā kunga miesu šis var būt arī tas brīdis, kad mēs varam, ja jūs zināt, ka jūs vēlaties, lai par jums arī aizlūdz, ka jūs varat nākt šeit, mēs kopā varam arī kā draudzi, jūs zinat, viss draudz par jums lūgs. Tas nav tas cilvēks viens vai divi vai trīs, kas šeit stāv, tā būs viss draudz, kas par jums lūgs. Jo mēs gribam nākt pie vakarēdiem, mēs gribam baudīt Kristus mies un Kristus asins. Ja, kļūt viens ar viņu. Tāpēc, ja arī ir kāda vajadzība, ir kāda vēlme, tad nāciet, lūksim kopā, vēl pavadīsim kādu brītiņu lūkšanās, izmeklēt savus sirds, pārdomājot savu ikdienu. Un tad mēs katrs varam izdarīt to izvēlu un pieiet šeit pie vakarēdienu. Paņemt gan no maizes, gan no biķera un baudīt vakarēdienu. Labi? Vēl kādu brīdi pavadīsim lūkšanā un pārdomāsim.